sedamdesetorice koji govore Gospode i demoni nam se pokoravaju u ime Tvoje. Radost je i svih onih koji danas u ime Gospodnje žive i imenom Gospodnje vojuju protiv sile vražije i ovo što Gospod kaže i ova vlast koju im predaje, govoreći, evo vam dajem vlast, da stajete na zmije i skorpije i na svu silu vražiju. I ništa vam neće nauditi, jeste ista ona vlast koju crkva i danas ima i koju mi u crkvi primamo i ako smo ozbiljno zainteresovani možemo i da probamo da li ta vlast i da li ta sila zaista postoji i da li se vrag i sva sila vražija nje i danas boji. To možemo praktično da provjerimo u odnosu, našem odnosu, odnosu odnosno e, u borbi našega uma sa djavoljim e, umom. Ta borba uvijek postoji kad demonska pomisao ili prilog priđe našem umu. Kogod se imenom Božim ne suprotstavlja demonskim prilozima, on je gubitnik, on će biti poražen i bit će rob. I ne samo što će biti rob, nego će mu na kraju i glava biti otkinuta i koža odrana. I zaista, bez izuzetka, kogod se ne bori protiv sile vražije imenom gospodnjim, bit će pogubljen. A onaj koji nadrijeme shvati da svojim umom ne može da vojuje protiv sile vražije, da je pred njom potpuno nemoćan, smiješan i brže bolje vati se jedinog oružja pred kojim sila vražija drhti i od kog se plaši i bježi, jeste ime Božije. Izgovoreno najbolje u formi Isusove molitve. Priđe demon, priđe pomisao, neka od pomisli, neka od strasnih pomisli i nagovora, to je, braće i sestre, sila vražija se čovjek ne odnosi prema tim pomislima kao prema sili vražijoj, on će loše proći. On je ili potpuno neozbiljan, ili lako mislen i naivan. ako prihvati učenje crkve da kroz pomisli, odnosno podstreke i priloge svih vrsta, ne prilazi samo pomisao, kako smo mi navikli da se odnosimo prema mislima, Mada danas mi više i ne mislimo o tome šta su misli, nego se brinemo o tijelu, onom krajnje plotskom življenju. Pa onda i o svima i o mislima mislimo pogrešno, pa i silu vražiju ne primjećujemo, niti se sa njom borimo. A ako se borimo, ne borimo se na pravi način. Jedino oružje je ime gospodnje. I kad priđe podstrek, a razni su podstreci, broja im nema. Koliko je demona, pa svakog demona pomnoži tamo sa nekim milionima, svaki može toliko podstreka da ti uvali. A koliko je demona i koliko knezova tame, to je jedna oblast koju ne možemo da istražimo. Sve te mogućnosti kojima đavo može da pristupi čovjeku, sve kombinacije misli, jedne, pa u kombinaciji sa drugom, pa sa trećom. Ko igra brojeva? E, samo jedno ime postoji koji možemo da rešavamo tu borbu u našu korist. A to je ime kojim su i apostoli bojevali i koje su propovjedali evo cijelome svijetu, pa je ta propovjed došla i do naših prostora, evo i do naših dana. A upotreba tog imena koje je crkva usvojila i sveti oci predali kroz svoje sveto učenje jeste u formi Isusove molitve. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. I svaki put, kad priđe demonska pomisla, mi onako nenaučeni da blagodarimo, nenaučeni da budemo zahvalni, mi ne primjećujemo kako se velike stvari dešavaju. Mi mislimo da je to, eto, tako to se podrazumijeva. Ne podrazumijeva uopšte. To što ćemo mi imenom Božijim srušiti demonsku silu, to nije mala stvar. Sad kad bi neko dao pračku da obališ neki avion i ti ga obališ, pa imao bi makar neku blagodarnost ili neko malo čuđenje, kako to da se iz pračke obalio Golijat, ili avion iz puške. Tako isto, treba malo i mi da se čudimo, kao što se apostoli čuđaku i radovaku. Kaže, gospode, oni su se radovali ko mala djeca. Zašto? Pa vide da oni koji su do tada robovali ljudski, kojima je rod ljudski robovao do tada, sad zapovijedaju demonima. I oni im se pokoravaju. Zavisite jedno prestrašeno biće čovjek prilazi demonu od koga je do tada strijepio, bojao ga se, bježao, a nimao kuda pobjegne, odjednom zapovijeda mu i ovaj mu se pokorava, ali u ime Hristo. To je za njih bila nova situacija. Kao da priđeš u lavu i kažeš mu u ime Hristovo da sjedne, on sjedne. Ti kažeš lezi, on legne. Kažeš, okreni se sad na leđa, on se okrene. Dubi na glavi, on dubi. Lav, zvijer. I čovjek se raduje tomu. Kako mi da se ne radujemo kad vidimo da se demoni pokoravaju čovjeku ime Hristova? To je velika radost, to je veliki blagoslov, to je veliki dar. I danas ta sila postoji u crkvi Hristovoj. Kad god demon priđe, kad god zmija priđe, kad god škorpi hoće da ubode i izvije otrov, misalni otrov u našu krv, u naš organizam, u našu dušu, u umu, volju, uvijek možemo da stanemo na tu silu imenom gospodnjim. Uopšte da se ne plašimo. Naravno, to se odnosi isključivo na one koji su crkvi Hristovoj koji slušaju apostole, jer ova vlast je data apostolima, nije bačena iz aviona kao neki leci, frajeri, pa ko je što uvatio. To je dato apostolima, 12 orici 70 pa preko njih do dana današnjeg daje se svakome ko je zainteresovan, to jest svakome ko poštuje, sluša i živi u pravoslavnoj crkvi. Zato ovu moć, ovu silu koju nam je Gospod darovao, ne treba da zanemarimo, nego treba da je koristimo u borbi protiv sile vražije. To je, kako rekao smo, najbolje učiniti kroz neprestano ili što je moguće češće prizivanje imena gospodnjeg. A posebno kad je borba pokrenuta, kad upadnemo u neki misalni haos, kažu u zonu turbulencije, kad um počne da se trese, kad vidimo da ne letimo baš dobro, to jest ne mislimo uravnoteženo, kad nas misli kidaju, to jest strasti, zovu i lome, nema potrebe da se zbunjujemo, kuću šta ću djeći, imamo oružje, imamo ime, imamo Isusovu molitvu, pa ti fino zaradi, ispaljuj, pucaj, bori se. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Ako ne probijemo mozak, odnosno lobanju iz prve, demonsku lobanju, ti udari još jednu, pa udari treći, četvrti, peti put i osjetit ćeš da je pukla kad? Kad odbije od uma, kad se um umiri, kad se volja smiri, kad se srce umiri. Tada je demon odstupio. A neće odstupiti ako ne budemo prizivali ime Kristu I to uporno. Kao Hananejka, jučer smo čitali, kako je bilo uporno. Kako je prizivala gospoda, kako je jurišala na njega i kako srađala Vjerom i naravno obaveznim temeljem vjere, a to je smirenje. Ako nema smirenja, nema vjere, ako nema smirenja, nema nikakve molitve. Tu gospod pomoći neće. Zato evo i mi čuli smo ovo sveto evanđelje, ono je danas pročitano, ono danas nudi istu onu silu koju je ponudio apostolima i koju su apostoli prihvatili i poslije apostola mnogi hrišćani, mnogi sveti oci, posebno sveti monasi pravoslavni. I mi da ne gubimo vrijeme, da ne lutamo mislima, da ne ratujemo vodenim pištoljima i pendrecima protiv sila iz podnebesja, nego da uzmemo jedino oružje, da uzmemo mač duha, riječ Božiju, da uzmemo ime gospodnje i njega da prizivamo u duhu smirenja, u duhu pokajanja, znajući da sami i bez njega ne možemo učiniti ništa, a kamovi da nagazimo na silu vražiju, kamo li da nagazimo na zmije i škorpije. I svu silu vražiju, kako je Gospod to podvukao. Znači, bez izuzetka, ime Božje ruši sva utvrđenja demonska. A mi, što reče jedan naš brat Zaza, Gruzin, kad smo posjećivali velike svetinje i gledali čudesne podvige tih ljudi koji su iz ljubavi prema Hristu činili sve, ništa im nije bilo teško, prolivali krv i znoj, živote davali, on kaže onako spontano, vidi kaže šta su ovi ljudi sve radili za Krista, A nama je danas teško jednom na dan da izgovorimo gospode pomiluj. Nama je teško jednom da izgovorimo Isusovu molitvu, samo da prevalimo preko jezika. A oni su krvu stavljali za živote davali za ime Božje. A mi ne možemo ni da ga izgovorimo. Mi ne možemo ni da ga se površno sjetimo. E, zato nas pojaše sila vražija i zato i biva kako biva. I zato i jeste kako jeste i zato će i biti još gore ako se ne trgnemo i ne prizovemo ime gospodnje, pa i mi da vidimo, kao što su apostoli vidjeli, i mi da se radujemo kao što su se apostoli radovali, vidjevši demone kako, kako nam se pokoravaju, ali kome, ne nam! jer mi smo nemoćni. To je mnogo važno da se čovjek utvrdi u toj misli. Da je nemoćen, da će džavo da ga nagovori, da ga nagovori, nego da ga prisili da radi najniže moguće stvari, najsramnije grijeh, najsramnija, najniža djela. Takva je nemoć čovječija ako se od Boga odvoji, ljudske prirode ako se odvoji od blagodati Bože. Krajnja nemoć pada ispod demona i ta opasnost prijeti svakome ko se ne sjedini sa gospodom i ko se imenom Božim ne bori. Svakome, bez izuzetka. Zato je vrlo važno da što prije shvatimo da zaista bez gospoda ne možemo činiti ništa, a kamoli boriti se i gaziti silu vražnju što prije dođemo do te istine, do tog spoznanja svoje nemoći, brže ćemo i pokitati da uhvatimo mač Božji, ime Božije i brže i napredovati u duhovnim vojevanjima, u duhovnoj borbi, osvajajući izgubljene prostore srca, uma i volje. I tek onda možemo da ispunimo onu zapovijest spasonosnu, naša temeljnu zapovijest o ljubavi prema Bogu svim srcem i prema bližnjim kao prema sebi samom. Dok ne istjeramo demone iz našega srca, iz našega uma, iz naše volje, mi tu zapovijest ispuniti ne možemo. A bez nje nam vječnosti blaženi carstva nebeskoga nema. Zato je zapovijest o ljubavi direktno vezana sa asketikom pravoslavne crkve. Bez borbe, bez mača, bez gaženja sve sile vražije nema nikakve ljubavi. Srce ne može da voli dok đavo živi u njemu. Đavo samoljublja, đavo egoizma i svih drugih strasti. za svake strasti stoje đavo, demon. Zato je ovaj poziv i ova radost apostolska ne radost zbog toga, mada je Gospod iskrenuo pažnju, nemojte da se radujete tome što vam se demoni pokoravaju, nego se radujte što su vam imena napisane na nebesima. A ime se ne upisuje zato što se demon pokorava, jer mnogi kojima su se demoni pokoravali, kasnije su opet bili pokoreni demoni, nego da oslobođeno srce iskoristimo, odnosno snage srca oslobođeno od srasti, odmah da iskoristimo i usmjerimo kroz kanale ljubavi prema Bogu i prema bližnjim. Eto, neka bi dao gospoda ovo podsjećanje na ono vrijeme i ova ponuda našim danima, našem vremenu i svima nama bude ozbiljno shvaćena i da koliko je danas u prvim susretima, mislimo na susrete sa silom vražijom, koji će i tekako biti, ima je gotovo svakodnevno i mnogo puta, da budemo brzi revolveraši i da brzo reagujemo, brzo se uhvativši mača gospodnjeg, prizivajući ime njegovo. I zajedno sa njim, sa gospodom našim Isusom Hristom, da proslavljamo i Otca Nebeskog i Duha Svetog, Gospoda životnog. Amin Bože dajte. Amin.